virolainen laulu. Tum viti rati pom, tum viti rati pom, tum viti rati viti rati viti rati pomma. Ai ai ja, las lemmatta. Tum viti rati viti rati pom, pom, pom. Ku ankkuri ylös ja purjeet ylöskin kinnattiin. أقلام مكة ثم بدي رتي بدي رتي بام بام بام ثم بدي رتي بام ثم بدي رتي بام ثم بدي رتي بدي رتي بدي رتي بام أي أي الأقلام مكة ثم بدي رتي بدي رتي بام بام بام Live Lemmax Berlin Queen valget maado hämärinda. Ai, ai, ja, las lennättää. Tum vidi rati bom, bom, bom. Tum vidi bom, tum vidi bom, tum vidi rati vidi bom, vidi rati bomma. Ai, ai, ja, las lennättää. Tum vidi rati vidi bom, bom. rapi, vidi, rapi, pom.